بسم الله الرحمن الرحيم يا دولة الإسلام نورت الدنا جادت سماك بوافر البركات Robovi milosti بوكسوني كوي hodaju po zemlji smireno. فتلذذت من عطره نسماتي فتلذذت من عطره نسماتي Da budemo od robova milostivog Allaha subhanahu wa ta'ala. Da ne budemo od robova taguta.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 A nakon toga ja sam iskušan vama, vi ste sa mnom ponovo ovaj petak, pa sam odlučio da govorimo o jednoj temi, uopćenoj temi. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kulil hakku min rabbikum, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر Reci ljudima, istina je sigurno tvoj gospodara, u kojoj nema nikakve sumnje. Ko hoće neka vjeruje. Ko hoće neka vjeruje, sloboda izbora je tako. Ako hoće neka ne vjeruje. Ne mora tako vjerovati. Međutim, ako se insan opredijeli da vjeruje, ovo je onda nasijat nama je tako, koji se opredijelili da vjerujem, svjesno. Opredijelili smo se da svjesno vjerujemo, bez prisile, la i krahe din, nema prisile, onda se vraćaju, potrudimo da budemo što bolji muslimani. Prošli put smo govorili tako o onoj sedmorici. Allah s.w.t. molim da nas učini od njih. Ovo obraćanje sam odlučio da, da govorim Allahovom voljom i Allahovom pomoći o jednoj kategoriji ljudi koje Allah pripisuje sebe i naziva ih imenom za koje mi čeznemo da budemo od tih, a od kojih se nevjernici srde ibadu Rahman da budemo od robova milostivog Allaha subhanahu wa ta'ala da ne budemo od robova taguta da ne budemo robovi strasti da ne budemo robovi bilo koga nego da budemo ibadur Rahman da budemo robovi milostivog ono za čim je čezno poslanik sallallahu alaihi sallam i svi poslanici su robovi Allah subhanahu wa ta'ala robovi milostivog pa sam mislio da nam se sa ovim riječima u uvodnom dijelu hudbe uvijek je tako fa in astakal hadith kitabullah najiskreniji najbolji govor najpotpuniji govor govor Allah subhanahu wa taala wa man astaku min Allah qila wa man astaku min Allah haditha ko to iskrenije i tačnije i preciznije govori od Allah subhanahu wa taala u suri al furqan Allah subhanahu wa taala niza ajet za ajetom ko su ibadur rahman Ko su robovi milostivog? Pa nek svako sa sobom uzme i nek svako sebi mjeri. Ja tako, ovo je isto kad sad musliman balansira stvari. Ko se nađe u ovoj stvari, nek zahvaljuje Allah s.w.t. I nek zna da mora da istraje na tome. Ti možeš sada budeš, jer tako, ne znam, nija poput meleka, međutim možeš sutra da počneš kufri i ode u džahennem. Ko se nađe u ovoj stvari, nek se trudi. Je tako, nek se trudi između nade i straha. Da ide tako da sretni Allah s.w.t. A onaj ko ima falenki, nek se liječi. Je tako? Nek se liječi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala i što je interesantno u prvom dijelu prvi, prvo svojstvo, Allah sam tada kaže وَإِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Robovi milostivog su oni koji hodaju po zemlji smireno. Ovo su opis, jel tako, vjernika, robova, Allaha milostivog. Oni koji po zemlji hodaju smireno. Hodaju staloženo, dostojanstveno, skruženo. Da nema tu, jel tako, oholosti i kibora. Zašto ovo sife, zašto ovo svojstvo? Pa ti, brate moj, kad vidiš čovjeka kako hoda i kako se drži, odmah si ga skaniru. Jel tako? Odmah znaš 90% njegovih karakteristika kakav, kakav, kakav je on po hodu, tako? I zato je ovo svojstvo vrlo važno, tako? hodaju zemljom smireno. Ovaj hevn, što je došlo u hadis poslanika sallallahu alaihi sallam vidjeno za namaz, kad je rekao sallallahu alaihi sallam, kada idete na namaz ne žurite, nego idite smireno, staloženo, što stignete, gdje stignete, nastavite odatle da klanjate. Što propustite, nadoknadite, upotpunite. Ovo je hevn. Ovo je hevn. I odma u ovom drugom ajetu, u drugom nastavku ajeta kaže وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ A kada im se džahili, ne znali se, bezveznjaci, pokvarenjaci, obraćaju i smijavaju se sa njima. Oni im ne odgovara isto tako, nego kažu selam ovo selam znači ne, odgova, ne postupaju na isti način ko što oni njima govore, nego njima govore na najljepši način. Odgovaraju im na najljepši način. Pa ima predaja da su bila dva čovjeka pa jedan na drugu na srnu počeo ga psovati, grditi. Pa je ovaj uvrijeđen i njemu rekao Salamu alaik. Salamu alaik, nek je mir s tobom. Pa je poslanik sallallahu alaih sallam rekao što se tiče toga melek koji je, o, sad stvara kide, melek koji je između vas dvojice će te zaštititi od njega. Kad god on tebe opsuje, melek kaže ne, nego je preče da to što je on tebe rekao da se odnosi na tebe. Kad te opsuje, melek zaustavi, ja tako dovu, i kaže ne, nego je preče da se taj to što si rekao na tebe odnosi. A kad god ti njemu kažeš, selamun alejk, melek kaže ne, nego je preče da je mir s tobom. Ovo je akida. Je tako? Zato smo tako i učili ono hrabrost i odvašnost u osobim trenucima. Da ti hrabrost neće ubrza teđel. A i kukavišluk neće ti produži život. Ovo je prvi svoj stava. Ali da znate, braću, da je ovo mekanska sura. Razlika između mekanske sure i medinske sure je velika. Mekanska sura je sura ezijeta. Mekanski period je period uznemiravanja muslimana, ubijanja muslimana, tlačenje muslimana, isto što se dešava sad. Međutim, bilo je vremena kad je zbog jedne žene vojska se dizala. Danas se naše žene, sestre ismijavaju, sa nama se ismijavaju. Je tako? Međutim, doće vrijeme, tako mi je Allah, kad će Islam ponovo stati. Pa kad neće smjeti tako da govore muslimanima, nego će se kriti. Allah s.a. molim da doživimo to vrijeme. Ko su još robovi milostivog? Vallazina je bituna li rabbihim surđadev va qijama. I da su robovi milostivog oni koji noći bdiju, probiju noći, braćo, liječimo se, koji noći bdiju na kijamu i na srdi. Sad su noći duge, možemo sad vremena odvojiti za svog gospodara. Sad vremena da odvojimo za svog gospodara. Učenju Korana, učenju bilo čega od dina, klanjajući, na srdu, na kijamu. Noći su duge, lijeđa zavole od spavanja. Možemo ustati sat vremena, makar sat vremena. Radi Allah subhanahu wa ta'ala, teteđafa džunubuhum anil medađi, njihovi bokovi se lišavaju postelja, ustaneš kad nikog nema. Obožavaš Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا I robovi milostivog su oni koji se utječu Allah subhanahu wa ta'ala od džahennemske kazne i kažu gospodar moj, poštedi nas, sačuvaj nas džehenemske patnje, zaista je džehenemska patnja neminovna propast. Zaista je kazna džehennemska, zlo je da čovjek boravi u njemu i zlo je da čovjek u njemu prebivali, da ima prebivalište, razlika boravka i prebivalište jeste boravak, trenutno je tako, prebivalište je stavno. Loše je boravište džehennemsko. Da čovjek bude trenutak u džehennemu, to je zlo. Sa, je loše. Oni će vječno biti u džehennemu. Pa ima, kako se spominje u jednoj predaji, kaže, kad dođu do jedne od džehennemskih kapija, bit će zaustavljeni. Pa će im biti rečeno, stante da budete darovani. Ovo je izazov, na, naše, islam je tako izazov za svijet, pa će biti darivani otrovom, čašom otrova od crnog poskuka i škorpije. Odmah nek se uzmu, nek sastavi, nek vide te otrove, otrovi od kojih će mu da otpada kosa od kože Raspada će se koša od, ko, ko, kosa od kože. Nervi tetive će jedni od drugih da se odvajaju od, otro, od otrova. Vječno će tu da budu. والذين إذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ko su još robovi milostivog kaže Allah subhanahu wa ta'ala oni koji kada udjeljuju robovi milostivog udjeljuju Ja tako? Oni koji kada odjeljuju, ne pretjeruju, ne rasipaju. I kada i nisu škrti, ne škrtari, nego se u tome drže sredini. Pa je rekao sallallahu alaihi sallam, divna je umjerenost u bogatstvu. Da se čovjek ne rasipa. Divna je umjerenost u siromaštvu. Divna je umjerenost u ibadetima. Međutim, ja tako kad je rekao Hasan el Basri, kad je u pitanju na Allahovom putu, tu nema rasipanja, tu nema pretjerivanja. Poznato je da je za vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam da su asabi djeljivali imetak svoj na Allahovom putu. Pola imetka na Allahovom putu, trećinu imetka na Allahovom putu. Udjeljivali su Dakle, da u tom pogledu nema rasipanja. Ko su još robovi milosti Bog? وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ إِثَامًا Ko su još robovi milosti Bog? Ovo Allah s.w.t. nabraja redom za redom, niza, ajet za ajetom, oni koji Allah ne, ne čini širk. Vidi kad uđe ovo čovječe dođe ovo poslije onog hodanja. Oni koji ne čine Allah širk, koji ne, do, ne dozivaju nekog uz Allaha, nego su Allahovi robovi. i oni koji ne ubijaju onoga koga je Allah zabranio da se ubije osim bil hak, osim sa pravom. Vela je znun i ne bludniče, ne čini zinalog. A oni koji to budu činili, oni će iskusiti patnju. Oni će biti kažnjeni. Pa je upitan sallallahu alaihi wa sallam o najvećem grihu. O Allah posljednice, ko je najveći grih? Pa rekao sallallahu alaihi wasallam da Allahu pripišeš sudruga, a on te je stvorio. Stvorio te čovječe. Od kapi sjemena se stvoren. Pa Allah čini širk. Obožavaš nekog drugog ima Allah s.w.t. Kako nije zahvalan? Dao ti je sve. Ali čovjek nije zahvalan. Pa nakon toga ovo Allah poslaniče. Kaže da ubiješ svoje dijete strahujući da neće možda se prehrani s tobom, bojeći se. Pa Allah obskrbljuje i nas i njega i sve. Pa nakon toga u Allahov poslaniče kaže da počiniš zinaluk sa ženom svoga komšije. I dodaj se kraže, u drugoj prodaj stoji da čovjek počini zinaluk sa deset žena blaže mu je i manji grije nego da počini grije sa ženom svoga komšije. Ili da čovjek ukrade iz deset kuća, blaže mu je i manji grijeh nego da ukrade iz kuće svoga komšije. Ovo se ne ukazuje ukradi krađe zinaluke minar kebair od velikih grijeha, nego su ovdje ukazuje na počast komšije i do onoga što može da proizvede, proizvede zinaluk sa ženom komšijom. To su od velikih grijeha. Ona je fala zalike jelka etama, a onaj ko to bude činio, on će iskusiti kaznu. Pa se spomine šta je ovo jelka etama, etam, kaže da je to dolina u džehennemu. Da će u njemu posebna dolina, da će u njemu posebno da se kažnjavaju zinalučari i bludničari, bludničarke, oni koji čini zinaluk, koliko ih ima. Allah moli da nas sačuva od njih. Allah moli da nas sačuva od njih, kako se prenosi, bit će pojeni oni što izlazi iz žene i mjesečnici, one prljavština, bit će divo, onaj, krvi, one smradove. Allah smo tamo da sačuva toga. Allah smo tamo da preselimo kao mu'mini. Allah smo tamo nam zadovoljeni. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ زُورُ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Ko su još ovoj milostivu, kaže Allah smo tamo, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ زُورُ Oni koji ne, svjedoč, koji ne, koji ne prisustvuju lažnim svjedočenjima. Šta ovaj ezur znači, braćo? Znači, u toliko je opasnosti veliko. Ovaj ezur kažu da je širk, nevjerstvo, novotarija, muzika, pijančenje, luž, ružno društvo, alkohol, vino, sve što je mušičko prazno vere, sve što ne valja je ezur, laž. Šta znači ovo? Da muslima ne smije da prisustuje, da rob, ibadur Rahman, Abdur Rahman ne smije da prisustuje ovim sjelima. Međutim, može se zadesiti da se znađe tu, je tako? Pa odmah u nastavku ajta kaže Allah s.a. Wa iza narru bilagve, narru kirana. A kada se nađu tu, onda prolaze pored toga dostojanstvo ne obazirajući se na to. Je tako? Pa ima predaja koja se desila u vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam. Kad, kad je Abdullah ibn Mesaud radi Allah anhu prolazio pored nekog mušičkog veselja prolazio i nije se na to nego je samo nastavio pa je rekao sallallahu alaihi wa sallam osvanuo je Abdullah ibn Mesaud i omrknuo plemeni. Ja tako? To su velike stvari, ali ima lažno tala da učiniš Ja tako, u ime Allah tala da učiniš. I onda je proučen ovaj ajet, ovaj da meru bi lege meru kerama. I onda ajet koji pečati se ovo. Kaže Allah subhanahu ta'ala, ko se još roboj milostivog, subhanallah. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما ولا عميانا لم يخروا عليها سما ولا عميانا oni koji kada se opomenu ajetima Allaha subhanahu wa ta'ala Oni koji kada se opomenu ajetima Allaha subhanahu wa ta'ala ne ostanu sprem toga gluhi i slijepi. Pa kaže Hasan al-Basri u njegovo vrijeme koliko je ljudi koji kada im se prouči ovaj ajet ostanu gluhi i slijepi. Koliko je nas takvi? Čujemo ajet. Ima primjer jednog vrata čita ove ajete وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Kaže u tom trenutku, koliko su nam srca tvrda ili koliko su nam srca nemarna. Kad prouči ovaj ajet, čitam taj ajet, idem s kolima sa ženom i sa djecom, kaže, ide drugo auto, smiju mi se kad, kad me viđaš. A ja, kaže, čitam taj ajet i ja im se ruga. Ha? Subhanallah. La havla vela kuvata illa billah. Allah subhanahu ta'ala molim da bude od onih koji kad čuju Allahove ajete, da se pokoravamo Allahovim ajetima. Da ne budemo od ovih koji kad čuju Allahove ajete, da budemo gluhi, da budemo slijepi. Allah s.w.t. molim da nas učini od robova milostivog. Makar svim suvrtama nevjernika to bilo krivo, makar potrkali odmuke. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إنه هو غفور رحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين As-salatu wassalamu ala nabijina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nakon toga, braćo, imaš jedno svojstvo, isto tako u nizu ovih svojstava. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ko su još robovi milostivog? والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما I robovi milostivog su oni koji govore Gospodaru naš, podari nam. Ovo nama, braćo, potrebno. Podari nam u našim ženama i u našem potomstvu radost našeg oka. Podari nam u našim ženama i u našem potomstvu radost našeg oka. Naš to odnosi radost našeg oka. Kažu da se to odnosi na to da budu pokorni, da ih vide, da su pokorni, da su robovi milosti Bogu da ih vide u pokornosti Allah subhanahu ta'ala, da ne žele time da se hvali, da ne žele time ukras, ljepote, je tako? Džaba ti je da si ne zna nija koliko bogat, kad vidiš sad dijete tjede u kafanu za nauči, puši, pije. Ne znaš šta da imaš, je to sreća, je to radost toka? Spavala sa ovi, spavala sa ovi. Dogira se. Je to radost toka? Nije tako mi Allaha. Ima predaja koja se veže za ovaj dio ajeta. Kaže, Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, zabilježuje predaju od Abdurrahmana ibn Džubeira ibn, ibn Nufeira, Nufeila kaže da njegov babo Džubeir radi Allahu an jedne prilike bio kod Mikdada bin Esveda pa je prošao neki čovjek Tabin prošao je pored njega i rekao blago se tvojim očima koje su vidjeli poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako bismo mi volili da si vidio ono što si, što si vidio ti da i mi vidimo kako bismo mi volili da svjedočimo onome čemu si ti svjedočio. Pa se ovaj, radi Allah, ono naljuti. Oni od prvi koji su imali islam, naljuti se. Pa Džubir kaže, ja se začudi Čovjek nije ništa rekao ružno, poželio nešto lijepo. Međutim, ovaj se rastavlja, radi Allah, ono kaže, šta to čovjeka tjera? Da priželjkuje ono što ga je Allah uskratio toga. Jer ti ne znaš kako bi ti postupio u toj situaciji. Tako mi je Allaha dolazili su ljudi poslaniku sallallahu alaihi ve sellem koji će Allah na glavački u džahene baciti jer nisu mu povjerovali, nisu se odazvali. Zašto niste zahvalni Allahu subhanahu ta'ala što od rođenja ne znate za svog gospodara i ne vjerujete i vjerujete u ono što čim je došao poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Kaže tako mi Allaha poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije mogu biti poslat u gorim vaktu. Ljudi u tom vremenu nisu znali drugi din osim obožavanja kipova. Ljudi samo kipove obožavali. Pa je, šta je suština sad dolazi? Pa je, kaže ga Allah, subhanahu wa ta'ala, poslu sa furkanom. Zato zove sura El Furkan. Furkan znači razdvojiti istinu od laži. Pa je sa furkanom razdvojio babo od sina. Pa je sa tom istinom razdvojio brata od brata. Pa je sa tom istinom razdvojio sina od majke i od babe. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala onoga koga je uputio, on je vidio svojim očima, svjedočio je stanje svoje porodice, svojih najbližih. Jer on zna njihovo sa stanje. Jesu li oni pokorni Allah subhanahu wa ta'ala ili nisu? I bio je ubijeđen, vidio je svoje roditelje, babu, majku, brata, sestru, nevjernicima i znao je da će ako umru na tome, da će u džehennem. Jer on zna, jer tako sad jesu oni sada Haridžije. Radi Allah anhum. Niko se nije radovao. Bili smo tužni, je tako? Te belaje smo mi prošli, nemojte to priželjkivati, međutim nama se isti belaje spremaju. E to je ono na što se odnosi ajet Rabbena, eladine jakuluna Rabbena, heblena min ezvađina ve zurijatina korata. To je ono na što se odnosi. Gospodar naš, podari nam u našem potomstvu, u našoj ženi i, pot, i potomstvu oni koji su pokorni Allah s.w.t. Da ne bude ovako, je tako tuge ove. Da ne bude tuge koji su oni gledali. To je suština. Nije suština Dunjaluk. Da imaju. Dunjaluk je lijepa stvar, ako ga čovjek usmjeri u pravom smislu. Sve iskušenje i sve pokornost. I kaže na kraju وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama i učini nas gospodaru imamima mutakina, bogobojazni. Prije svega na djecu, da bude ima svoju djeci. Da se djeca povedu za njim. Jer čovjek kad umre, poznate tako, sve se vraća, sva djela propadaju, osim utrih slučaja. A jedno od toga jeste da dijete koje ostavimo za sebe u imanje, to je plod tvog truda. Allah sam tala ti se smilovo i dao ti da je tvoje dijete pokorno. Pa to dijete dobi za tebi svaki hajr koji on učini. Imaš ti nagradu. On, njegova djeca, sve. I nije samo djeca, nego kogod se prihvati, ti imaš nagradu. E onda Allah sam tala to peče ti kaže, ulaike i kad Ulaike juđzevnel gurfete bima sabaru wa yulakavna fiha tahijetan ma salama oni će biti čašćeni, bit će nagrađeni džanetskim odajama. Ovi će biti čašćeni džanetskim odajama. Zašto? Bima sabaru. Zato što saburali. Ja tako, naš put je put sabura. Da moramo stalno saburati. Ali je sabur nur. Sabur je svjetlo, je tako. Da saburaš, da se učimo saboru. Oni će biti čašćeni, je tako, džanetskim odajama zato što su saborali i u dženet će biti pozdravljani selamom, dženetskim pozdravom selamom. Međutim, danas taj selam zabranjuje, međutim, ne, ne možemo se zabraniti, inšala. Mi, naš, mi širimo selam, jer je to sebe da bi vjerovali, a da bi vjerovali je tako sebe da uđemo dženet, jest da vjerujemo, mi ćemo selam da širimo između sebe. A ne vjerujemo svakako, ne, ne šaljimo selam, osim ako nam oni prvi nazovu selam, pa ćemo odgovoriti gdje nam je zabranjeno nevjerniku da uput, uputimo selam. To je dženevski pozdrav. Selam je mu'minu, mus, muslimanu, muslimanci. I Allah smantala kaže na kraju sure Kul ma ja'beu bikum rabbi leula du'a'ukum Ovo je nas nasijat vama, zapamtite ovo. Reci, neće vam moj, neće, ne bi vam moj gospodar eh, dao pozornosti pažnje ni trunku da nije vašeg ibadeta, da nije vašeg namaza, da nije vašeg posta, da nije vašeg pokornosti Allah s.w.t. ne bi nas Allah pogledao. Podstičem nas na ibadet Allah s.w.t. Iskreno ibadet činite Allah s.w.t. Ako nas Allah s.w.t. pomogne, ne može nam niko ništa. Sve sorte nevjernika, špijuna ovih ovde koji snima snimaju, ništa nam ne mogu. Jedan ovdje, alhamdulillah, otišao Allah s.w.t. Doće drugi. Allah subhanahu s.w.t. je rekao da će pobijediti oni poslanici vjernici, makar sve suvrte nevjernika sipe ovi što snimaju ovo. Potrkali. Kul mutu bi gajzikom reci im umrite od muke. Pa nek potrkaju od muke. Allah subhanahu wa ta'ala molim da budem od robova milostivog Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas, naše žene i našu djecu učini da budemo od robova milostivog Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala molim da pomogne islam muslimane svugdje u svijetu. Allah ta'ala molim da pomogne islam i muslimane svugdje u svijetu. Allah s.w.t. molim da pomogne od najodabranijih svojih robova, muđahide koji se bore na, bore na lavom putu, diljem svijeta. Allah s.w.t. molim da pomogne muđahide koji se bore na lavom putu. Allah s.w.t. molim da pomogne muđahide koji se bore na lavom putu. Allah s.w.t. molim da nas učini od muđahide na lavom putu. Allah s.w.t. molim da nas učini od muđahide na lavom putu. Na Allahovom putu i posljedno dobaje. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akimu salam.